云南。 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana ta lahadi shida ga watan jumada akhir shekara ta 1435 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shida ga watan Afrilu na kamar da yadda aka saba masu raro shirin fito rama ce ne da kan amsa tambayar da ku aiko ta kan lambobin waya sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku wato sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar wato sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi aikowa cikin adireshinmu na imel a fatirin rahama a tiyahu.com ko kuma ta adireshinmu na fatirin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar kullum dai a yau ma muna tare da shi malami a doktor sheik muhammad sani umar Jan lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano kuma idris hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin sai ku kasance tare da mu akramakallah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد وما سسوى رمع أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثي يازو أتكين لتافه المستدرك نحاكم سيد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسأل الله وجددوا وفاسأل الله أن يجدد إيمانكم في قلوبكم وتمنذ صلى الله عليه وآله وسلم سوى إيماني ينا صوفه wato ya tsufa a cikin ɗayanku kamar yadda tagwasa take tsufa saboda ka kuro ki Allah ya jaddada imani a cikin zukatanku imani da yake cikin zukatar muminai kamar wani da shiri da itaciya wacce take yin rassa na farko take da jijiyoyi take da sandar da take rike da tsaye da ita sannan kuma take da rassa take da 'ya'yan itatuwa to haka imani yake a cikin zuciyar mutum saboda haka wannan rassa nashi wannan itace nashi wannan jijiyoyi nashi suna buƙatar kulawa a koda yaushe suna buƙatar kulawa da su a rika shayar da su wanda shayar da su dinnan da kula da su da kawar da dukkan wani abin da zai cutar da su shi zai sa wannan bishiya ta rika kyau ta rika fitar da ganye mai kyau ta rika fitar da 'ya'yan itatuwa mai kyau ta rika ba da inuwa mai kyau annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa imani rassa ne wato yana da rassa da yawa al'imanu bid'atun wa sab'una shu'ba alaha qawlu la ilaha illa allah wa adnaha imatatu al-adha an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman annabi sallallahu alaihi wa sallam yace imani wato rassa ne saba'in da yan kai mafi daukakar reshe shine la ilaha illallah mafi kuma kankanta su shine mutum ya ga kazanta ko wani abin da zai cutar akan hanya ya kawar da shi sannan kunya tana daga cikin wato reshe ne daga cikin rassan imani Allah ta'ala ya misalta imanin bawa da bishiya wacce take ta kafu a ƙasa abin nan ta jijiyoyinta sun kafa kasa kuma ta yi rassa wanda suka yi sama suka fitar da 'ya'yan itatuwa masu kyau alamtara kaifa daraballahu matsalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi sama tu'ti ukulaha kullu hinin bi idni rabbiha wa yadribu Allahu al amsal lin-nasi la'allahum yatadhakkarun ubangiji yace alamtara baka ga kaifa daraballahu matsalan yadda ubangiji ya bayar da wani misali kalimatan tayyibatan wata kalma wacce ke mai dadi mai kyau ita ce kalmar la ilaha illallah ka shajaratin tayyiba wacce take kamar wata bishiya ce mai kyau mai dadi asluha sabitun wanda tushen ta ya kafu a ƙasa ya kama ƙasa wa far'uha fis sama sannan reshen ta kuma ya ainihin yayi sama sosai ya shiga sama sosai yayi tsawo tu'ti ukulaha kullu hin bi izni rabbiha wacce ke bada ƴaƴan itatuwanta a kowane lokaci da izinin ubangijinta kaga wannan ubangiji allah yana bada misalin kalmar la ilaha illallah wacce cikin zuciyar bawa da cewa kamar bishiya ce wacce ta kafu ta yi rassa saura kalmar la ilaha illallah ba za ta samu kafuwa ba ta yi rasa a cikin zuciyar bawa sai idan ya kasance tana da saiwoyi masu karfi wanda suke rike ta ita shine ilimi da yaqini mutum ya zama yana da tabbaci da sakankan cewa a zuciyarsa cewa abin nan da yake faɗa na cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wani abu ne wanda yake gaskiya babu shakka a cikin sa babu tantama ko kaɗan wannan shine zai rike wannan kalma ta la ilaha illallah wanda zai faɗi kalmar la'ilaha illallah amma a zuciyarsa babu wato yaƙini babu tabbaci babu sakankancewa yana faɗatta ne kawai da baki ko bisa al'ada wanda ba za ta amfani shi ba shi ya sa sallallahu alaihi wasallam ce ban qala la'ilaha illallah mukhlishan biha qalbu wanda zai faɗi la'ilaha illallah zuciyarsa na cike da ikhlasi da wannan wato har a zuci to annabi ce da kan aljanna wanda zai shiga aljanna shi kaga dole sai an samu al-ikhlas an samu al-ilmu shi yasa a wani hadisi ke cewa man qala la ilaha man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah wanda ya mutu yana sane da cewa babu abin bauta daga cikin sai Allah sai an samu al-ilmu an samu al-yaqin al-yaqin din shine kamar abin da yake rike da ita al-ikhlas kuma shine kamar wannan itacen da yake tsaye da ita sannan kuma al al'amalu salihah kyawawan ayyuka da mutum yake yi sune kamar rassanta su rassan wannan la'ilaha illallah ɗin sannan kuma abinda ɗan adam zai samu a cikin zuciyarsa na nutsuwa abinda za a gani tattale da shi na kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye kyakkyawar mu'amala wannan su ne ɗin la'ilaha illallah su ne 'ya'yan itatuwanta da wannan ne ake gane cewa kalmar la'ilaha illallah a cikin zuciyarsa ta kafu ta tsayu ba ta rawa yayin da za a ga cewa a tsar ɗinta alamominta suna bayyana tattare da shi a gan shi cikin natsuwa ko da yaushe a gan shi cikin kame kai ko da yaushe a gan shi da kyawawan ɗabi'u da kyakkyawar mu'amala wannan alama ce da suke nuna cewa wannan itaciyar da take cikin zuciyarsa ta la'ila illallah itaciya ce wacce take samun kulawa saboda haka yadda aka san cewa bishiya har kullun tana buƙatar alka kula da ita ta hanyar alka shayar da ita to haka nan ita ma kalmar la ilaha illallah da Allah ya kwatanta ta da bishiya tana buƙatar alka shayar da ita a rika kula da ita a rika ainihin roƙon Allah ta'ala kullun yarkin sa wa mutum shiriyarsa kamar yadda Allah ta'ala ya umarci mu rika addu'a na siratal mustaqim ubangiji ya kinsa mana shiriyar mu ya ba mu shiriya ya ba mu kan tafarki madaidaici wannan shine abin da zai shayar da wannan la wannan wannan bishiya ta la ilaha illallah da take cikin zakatan mu shi yasa anan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu at imani yana tsufa a cikin zuciyarku kamar yadda takwa take tsufa saboda ka fas'alullah an yujaddida imanakum fi qulubikum ku roki Allah ya san jaddada muku imaninku shi yasa yaushe muke cewa ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim sannan irin abin da zamu rika aikatawa na haɗa na wato na ayyuka masu kyau wanda ko shi zai sa ainihin rassan wannan bishiya su ta ƙara yawaita su ta ƙara ganyayyaki masu kyau ayyukan da muke yi su ne suke fitar da rassan wannan itaciya wanda kuma za su ba da kyakkyawan eh, eh, itatuwa sannan mu sani kowace itaciya da za a dasa ta in ana so ta yi kyau to dole sai an kawar mata da dukkan wata abubuwa da suke gefanta wanda za su cutar da ita idan aka bar shuka a gefanta akwai wasu ganyayyaki waɗanda za su iya cutar da ita ko wasu ƙwari waɗanda aka bar su za su iya jawowa mata mutu in an kula da ita an kawar mata da wannan shine za ta ci gaba da kyau fatar ɗagarta nagarta kuma dole mai ita ya rika kula da wannan idan ya bari to wannan abubuwan da suke tare da ita za su cinye ta to haka da san kalmar la'ila illallah yake a cikin zuciya har kullum wasu abubuwa suna kawo masa farmaki suna kama wani da san farmaki daga shaidanu da mutane da aljanu daga ayyukan eh, abin nan saban Allah ayyuka na sha'awa abubuwa da yawa za su kawo wannan da shi na kalmar la'ila da suke zuciyarsa farmaki sai yana kokarin kullum ya kauce ma waɗannan abubuwa in har ya ga wani abin da yake ba daidai ba ya kokari har in ya aikata ya tuba ya nemi gafarar Allah ya istighfari Allah ya fi masa to wannan zai taimaka wato wajen ya wajen wannan tashi ta ci gaba da ba da kyakkyawan sakamako amma in ya bari waɗannan abubuwa waɗanda suke cutar da wannan itaciya suna ta ƙara matsar itaciya ɗin baya daukan wani mataki na ya kauce musu na ya guje musu na ya kawar da su to babu shakka kadan kadan kadan kadan sai zo su kashe musu wannan itaciya ta zo ta samu matsala ko ta rika bada ta da bada iyayen itatuwa masu kyau ko ma ta mutu gaba daya to shaka bawa har kullum ya ta'ahad yana kokarin ya ga ya kula da zuciyarsa ya kula da kalmar la ilaha illallah yana jaddada ta da ambatan Allah yana da jaddada da tunani a cikin ni'imomin Allah da godewa ni'imomin Allah da sanin haƙoƙin Allah da aiwatar da su da ƙoƙarin sanin haƙoƙin bayan Allah da kula da su da ƙoƙarin kaucewa dukkan abin da yake marasa kyau ne mara kyau ne domin kalmar la ilaha illallah tana ta haɓaka tana kyau wani ita ce garatul janna abinda duk ka dasa wannan da shan shine zaka samu aljanna Allah ta'ala ya tanada aljanna ga masu tsoron Allah to ya kira iya sifanta to idan lil ya riga ya tanade ta to amma kayan alatun da suke ciki da dashe-dashen da suke ciki wannan duk suna samuwa ne ta hanyar ayyukan da muke yi duk sanda kai wani aiki na kwarai to ubangiji ta'ala zai maka wani dashe ne zai gina maka wani gida ne a cikin aljanna zai gina maka wani tafa da ce babba a cikin aljanna kamar za a cikin wasu ayyuka an ce wanda yayi kaza za a gina masa qasr fil janna za a gina masa gida a aljanna to waɗannan ayyukan kuma su da suka kake gina aljannar ka shi yasa aljannar wani sai ta fita wani ginuwa duk da gasu 'yan aljanna ne an da musu aljanna saboda imanin da suka yi to amma wannan ya fi gina tashi kamar yadda kasancewa gwamnati tana iya zuwa ta raba fili kowa ta bashi amma wani zai yi gini ya kara gini mai kyau kowa ya zo sai ya gani ya ba wani kuma zai zama ginin nashi dai kawai dai ya sha inuwa ne amma ba ba wani gini bane na a zo a gani saboda ka ita ma aljanna haka take duk wani bomi ne ya cancanci aljanna sai dai ginin da yake ciki kowa yana gina aljanna sani gwargwadon irin ayyukan da yana alkhairi ana da ka wannan itaciya ta imani da take cikin zuciyar mutane da shi ne a cikin aljanna da idan mutum ya kula da shi a nan to yana gyara da shi ne aljanna idan kuma ya salwantar da shi a nan to yana salwantar da abin da zai je iske na sakamako ne a gida aljanna Allah ta'ala ka samu dace amin sun amin a wannan ranar ta da dai sakonmu na farko ya fito ne daga ibrahim obazongo rikita malam shin gaskiya ne wai akwai hadisin da ke cewa wasu da sarka za a jasu su zuwa jana. to hadisi ne na uh, sahihi da bukari ya rawaito shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ajabu na, ko ya ajabu rabbukum min rijalin yuqaduna ila jannati fi salasi ubangiji yana mamaki ko yana sha'awar wasu mutane wanda za a ja su zuwa ga aljanna cikin sarkoki malamai kakab da suka yi tafsirin wannan hadisi suka yi sharhinsa sun yi bayanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nishi da wannan hadisi yana daga cikin hadisansa wanda za ka iya cewa mu'ujiza ce tashi ta ya ba da labarin wani abu kafin ya faru kuma da ƙarshe ya zo ya faru ya ba da labarin wani abu da bai faru ba kuma sa ƙarshe a zo a samu abin ya faru wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana ishara zuwa ga cewa wannan al'umma za ta yi yaƙe-yaƙe da shiga ƙasashe na maguzawa ƙasashe na arna a yaƙe su a kamo wasu a matsayin bayi fursunonin yaƙi a saka musu sarka a shigo da su ƙasashen musulmi watakila wasu a sayar da su a matsayin bayi su shiga cikin gidaje na musulmi su ga irin ɗabi'a da halaye da mu'amala na musulmi su musulunta wanda musulunci nasu ya yi sanadiyar su aljanna kaga kamar da sarka ne suka shiga aljanna da ce an kawo su suna fursunoni an ɗauro su da sarka an kawo su ƙasashen musulmi ba musulunci suke yi ba ba a kuma tilasta musu shiga musuluncin ba don harisun ba yana nuna cewa tilasta musu shiga musulunci ba a wajen yaƙi ne kamar yadda aka sani a wancan lokaci idan aka yi yaƙi in an ci ku da yaƙi a kama mutanen ku fursunoni kuma an kun ci dole za ku kama na waɗancan fursunoni to sun musulmi sun ci waɗancan da yaƙi sun kamo zurriyarsu a matsayin fursuna sun taho da su a daddaure da suka zo suka shiga cikin musulmi suka ga irin yadda musulunci yake da kyansa da ingancinsa sai suka musulunta suka musulunta suka rayu a cikin musulunci suka mutu kuma Allah ya san su aljanna ga asali kamar cikin sarka aka kawo su har ya zama na sai da zai shiga su aljanna wanda shi ne abin da ake nufi amma akwai waɗanda kokarin su ba da wata ma'ana mara kyau da ba wani malamin da ya taɓa faɗanta cewa a ranar lahira za a zo da wasu mutane ana ku shiga aljanna suna ba sa su su ba don aljanna suka bauta Allah ba saboda sai an sa sarka an ja su giri haka za a sa su aljanna wannan ba gaskiya ba ne ba wanda ya ya kai annabawa amma su kansu annabawa suna roƙon Allah ya ba su aljanna annabi ibrahim yana ji waje alni warasa warasati jannatin jannatin na'im yana cewa ya ubangiji ka sanya ni cikin wadanda za su gaji aljanna mai nema annabi ibrahim akwai wanda ya kai annabi ibrahim yana roƙon allah ya bashi aljanna wani ya ce shi ya bauta wa allah amma ba ya san aljanna wannan ba gaskiya ba ne sannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a hadisin mu'az ibn jabal lokacin da wani dan saurayi ya yi sallah a bayan mu'az ibn jabal mu'az ibn jabal ya jawo bakara ya sanye ta saurayin na ya ga cewa yana da uzurruka amma magashi ya ja sura mai tsawo ya koma gefe ya sallasa shi kadai daga baya aka ce ai munafiki ne a kyale shi ya je kai ku kara gurin annabi sallallahu alaihi na annabi ya kirawo mu'az bin jabal yi masa fada fattaru ɗanta ya mu'azu to shine sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai me kake yi a cikin sallarka yace in ya sashi sallah yakan karanta fatiha yakan roki Allah ya bashi aljanna ya tsare shi daga wuta sai yace amma ni ban san kai da mu'azu a sallar ku kuna gungunin da kuke ban san me kuke cewa ba ku walakin la dandana taka wa dandana ta mu'asa shi ne sallallahu alaihi wasallam ce haula hanu dandin mu ma wannan abin da kake roƙon Allah ya baka aljanna din mu ma shi muke roƙo to kaga annabi sallallahu alaihi shi kansa ce yana roƙon aljanna a ce kuma ga wani sai saboda matsayinsa shi baya san aljanna sai an sa shi a sarka an ja shi giri wannan duk ba gaskiya ba ne. to sai sakon shamsu sale kiga wanda ke cewa na kan ji ana cewa babu kyau koma bacci bayan sallar asubahi shin menene ingancin wannan batu nan ba gaskiya bane kawai hadisi wanda yake bara gurbi rubabbe cewa mutumin duk da ya bacci bayan la'asar wani abu ya taba hankalinsa to duk abin da ya same shi shi ya jawo kansa hadisi ne wanda bai inganta ba a cikin sanadinsa akwai wanda ake kira lais ibn abi sulaim wanda malamai sun faɗi cewa hadisansa masu rauni ne sai sa wanda daga cikin magabata an shi yana bacci bayan asuba ko bayan al'asar ce da shi yaya kake bacci bayan al'asar ce ba zai bar abin da zai amfani shi ba kawai saboda wani hadisi na Lais ibn abitulai ba ka babu wani abin nan da ya hana bayan la'asar kace ko asuba eh, wancan maganar bayan la'asar ne asubahi sun sha magana akan wannan cewa akwai falala ta mutum wanda ya salla asubahi ya zauna yana ambatan Allah har rana ta fito ya tashi ya raka a biyu wannan yana daidai da umara kamar da zo a cikin haji a je so a cikin hadisi wannan falala ce idan mutum ya samu ya wannan to ya ya riski wannan falala ce salatu shuru da ake fada in mutum bai yi ba ba a cewa ya laifi ba wani hadisi dai inganta na cewa mutum ba zai yi bacci ba bayan bayan ya yi sallah ba in ya zauna ya yi zikiri ya yi wuridi ya karanta ƙur'ani a daidai wanda lokacin babu shakka zai samu wadanda in kuma ya koma bacci wannan ba a cewa ya yi laifi sai sakon mahmud a ayagi wanda ke cewa malam shin lokacin da madu ya bayyana za su haɗu da annabi isa alaihi salam ne za su haɗu za su haɗu don da maruwayo suka nuna mahadi zai yi limanci zai limanci wato annabi isa alaihi salam kamar da zo hadisin hadisin bukhari ce yanzu lufikum hadisin bukhari da muslim yanzu lufikum ibnu maryam min as-sama wa imamukum minkum isa dan maryam zai sauko daga sama limamin kuma daga cikin ku limamin shine shine al-mahdi saboda ka za su hadu al-mahdi zai riga nabi isa alayhi salam bayyana sai sakon da ke cewa malam iya wannan awo ne haƙƙin mai sallah da ba za a iya tsallaka a wuce ta gabansa ba daga mansur sa'id gadi-gadi to inda ake bukatar mai sallah ya sa sutura shine ya zama na tsakaninsa da gurin suturarsa kai ya zama mamarrusha kai ya fi gurin da akuya haka za ta iya gittawa wato ya zama na tazarar da take tsakaninsa da suturarsa bai fi gurin da dan tazarar da gurin da akuya in ta za ta iya gittawa ba nan ne ya kamata ya sa suturarsa to amma in har ya bai sa sutura ba kuma wani zo tsallakawa amma da nisa ba kusa da shi ba wannan ba ya zama haramun baya zama haram inda yake haramta shine ne matsa kusa da shi amma yana nesa da shi wanda zai iya ba a wani kaidara wata tazara ta cewa sai ya kai kaza sannan ka tsallaka ba amma dai an kaddara tazarar da mutum zai sa sutura wanda ita ce abinda aka sani annabi sallallahu yana sallah yana sanya sutura tsakaninsa da gurin sujjadarsa da suturarsa mamar rushat to yi mutum yi haka wani zo zai tsallaka gabansa to wannan kada ya kyale shi sai sakon rabilu hamidan tumfafi wanda ke ta malami ake nufi da hadisi marfo'i ka ce hadisi marfo'i ana nufin hadisin da aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama don abinda aka ce annabi ya yi ko ya faɗa ko an yi a gabansa wannan shi da ake kira hadisi marfu'i ya rage kuma a yi bincike a ga salsalar jinginawar ta inganta ko wata inganta ba don an ce annabi ya ce ba shi yake nuna hadisi ya tabbata ya faɗa ba kai ma za a iya cewa ka ce ka zo kai musu ka ce bifo ban ce ba shi ai wani ne ce ka ce to kai ya kayyade da wani ai ka kai ma makarici ne ko a ka ce wani ya ce shi bai ce ba ai shi bai ma shi ba to ire irin wannan saboda ka jinginawar daban tabbatar kuma abin cewa annabi ya faɗa ko ya aikata daban sauraka in an ce hadisi marfu'i ana nufin an jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam saura ko malamai su yi bincike su ga cewa to jingina da aka yi ta tabbata ko ba tabbata ba ka'idojin da ake dubawa wanda malamai suka haɗu a kansu a duba a ga cewa sun tabbata ko ba samu ba in ba samu ba hadisi bai zama ingantacce ba ko da ko an kira shi marfu'i kalmar marfu'i ba tana nufin ingantacce ba wasu sun ji an ce annabi ya ce kawai sun ɗauka kamar ai da gaskiya ce wani in ka ce masa an an ce annabi ya ce ka ce bai inganta ba su to kana nufin annabi ne bai inganta ba ko kana nufin annabi ne bai rauni to kaga wani magana ce ta jahili amma duk mutumin da yake mai ilimi ko wayayye ko mai sauraron masu ilimi ba zai faɗa haka ba dan ya san ko shi yanzu a matsayinsa na ba kowa ba in an ce dan an ce ya ce ba shine yake tabbatar ya ce ba ko dan an ce ya yi kaza bai wannan ne yake tabbatar da yayi ba za a yi a ce ya yi kuma bai yi ba za a ce ya ce kuma bai ce ba to haka annabi sallallahu alaihi shi yasa ya gargadi yake cewa man zaba alayya sai ta bawa maqadahu minan nar wanda duk yayin ƙarya da gangan to ya nemi zaunin sa a wuta dole zai ko annabi sallallahu ƙarya da gangan haka ne yace man haddasa bi hadisin yawa annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibain duk wanda zai bada wani hadisi wanda malamai sun suke ganin ba ƙarya ne amma yaje yana faɗar sa to shi ma ya zama ɗaya daga cikin masu ƙarya wato shi ma daidai yake da wanda suka kirkire karyar tun farko suka yada ta saboda haka kalmar marfu'i dai tana nufin an jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yasa suka bambance saboda akwai kalmar da suke amfani da ita ka abinda aka jingina sahabi shine mauqufi a ce wani hadisi ne mauqufi ma'ana wannan maganar an jingina sahabi ne ko wannan aikin sahabbai aka jingina wa ba annabi ba to sukan yi amfani da kalmar mauqufi don su tantance tsakanin wannan da wannan akwai kalmar al ita kuma sukan yi amfani da ita don su bayanin abin da aka jingina wa almajiran sahabbai wato tabi'ai haka wannan yare ne kawai na malaman matsala don su bambance tsakanin wannan da wannan da wannan tunce sako na gaba da ke cewa malam ya matsayin kudin da aka tsinta a cikin kayan gwanjo daga islam muhammad to wanda ya tsinci kudi a kayan gwanjo galibi kayan gwanjo kayan da ake kawo daga waje kaga ba magana cewa ya hau jirgi ya tafi cikiya saboda ka wannan eh, tsuntuwa ce abu ne Allah ta'ala ya bashi sai amfana ya mulu kayansa babu wani abu a kansa hmm. isa kwan umar ya udu wuya wanda ke cewa malam yaya matsayin sallar waɗanda liban zai dago daga ruku'u ko sujada amma sun su daɗe ba su dago ba to wanda sun saba wa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na cewa inna ba ju'ila al-imamu li yutamma bi fa idza kabbara kabbir wa idza sajada fasjudu wa idza wa idza rafa'a farfa'u an sanya liman don a yi koyi da shi in ya yi kabbara sai ku yi in ya yi tafi ruku'u sai ku tafi in ya dago daga ruku'u sai ku dago in ya yi sujada sai ku yi wato ana son aikinka da sallaka tare da liman ayyukan da kake yi tare da liman kada ka karga riga liman kada ku yi tare da liman wato kada ya zama tare kuka yi kana jin ya gama karatu zai tafi su ruku uku ta fitare kana daura dagowa daga ruku zai tafi ku ta fitare kada ka riga shi kada ka riga shi kuma ko ka riga shi maimakon ka bari sai yayi kai ka fara yi sannan shi shi yayi daga baya wannan shi ma aka hana aka hana mukhalafa aka hana musabaka aka hana abin nan mukarana wato kakka zama tare da shi kakka riga shi ka kuma ka saba masa shi yayi wani abu kai sai wani abu daban don haka mutumin da liman yana ya dago daga sujjada yana zaune kai ka dagowa sai ka ji ya tafi wata sannan kai ka dago wannan ka saba masa ko mutum yayi ruku liman yayi ruku ya dago kai ka dagowa ko liman yayi sallama ya fita daga sallah kai ka ce kai baka gama addu'o'inka ba ya zama na zaman kanka kake ba liman kake bi ba saura ga wasu liman ya yi sallama sai ya kara wajen minti ɗaya biyu wai shi ai addu'o'in da zai yi bai gama ba saura haka za haka shi sai ya gama sannan yi to anan kaga ya koma zama mai cin gashin kansa ba baya ba bayan liman yake sallama saura ka a guji yin wannan kula da ka'idar cewa an sanya liman ne na alkoyi da shi in ya yi kabbara ku yi kabbara in ya dago ku dago in ya tafi ruku ku tafi ruku haka ake bukata sai sakon abdullahi mai nasara wani kicin cewa malam ya matsayin ya ce wa mutum bashi bayan ya rasu bai ba wani abu mutum hakkin ka ne ka ji za ka yafe masa kuma ka yafe masa ba aka je lahira sai ya biya ka kasancewarsa ya mutu ba zai hana ka yafe masa ba wasu da cewa in ya mutu ba za a yafe masa ba wanda babu wani dalilin da yake nuna wannan tun dai haƙƙi ne naka kai kana iya cewa ka bar masa kana iya cewa ya biya ka hakkinka tun nan duniya ne ake iya cewa an yafi aka je lahira sai an yi hisabi sai zai a can ubangiji ta ala ya so ya lallashi mai laifin saboda wani abu da yake da shi wanda ya lallashi wanda aka yi laifi saboda matsayin shi mai laifin a gurin Allah ubangiji ta ala ya yarda da shi da wani abu da zai ba shi na falalarsa shi kuma ya yafe masa amma dai a nan duniya za ka iya cewa ka yafe wa mutum abin da ya yi maka ko ya ci naka kana iya cewa ka yafe masa ko da bayan ya mutu wani ce malam menene ingancin hadisin da ke cewa Allah ya turo mala'ika Jibrilu gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ya fitar da wata mata mai musu hidima domin cewa ita yar wuta ce daga baya kuma ta yi sadaka da dabino Allah ya yafe mata to gaskiya ban san shi ba ban taɓa karanta shi ba ban san inda aka samo shi ba sai eh, sakon alhaji jumada wanda ke cewa malam a zamanin wani sahabi ne aka fara rubuta hadisai na karya to da ya kamata kowa ya sani cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba mana hadisai na karya sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam da adalai ne mutanen kwarai ne mutanen kirki ne duk wani hadisi da zai ce maka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi yayi wa annabi karya wannan ba gaskiya bane ba gaskiya ba ne ah, shi kansa hadisin karya ne a ah, zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi wannan zamani ci khairul qurun qarni sannan zamanin tabi'ai to ko zamanin tabi'ai ba a samu waɗanda suke masu ƙarya sosai ba an samu ɗaiɗaiku zamanin tabi'ai an samu ɗaiɗaiku amma ba su yi yawa ba a ah, tun lokacin da aka yi fitinar kashe sayyidina usman shekara ta talatin da biyar lokacin da 'yan tawaye suka zo daga garuruwa daban-daban irin su masar su kofa su masara suka zo suka shigo madina suka mamaye garin madina suka yi wa gidan yana usman kawanya suka ce sai ya sauka daga kan mulki ko suka kashe shi karshe dai ma suka kashe shi to tun daga wannan lokacin aka fara samun karerai hadisan karya aka fara yada su cikin mutane musamman ma mabiya abdullahi bin saba wani bai hudu da ya musulunta musuluntar karya don ya yi ta'adi a cikin musulunci to ya rika yada wasu maganganu waɗanda suke karya ne wasu ya jingina wa annabi sallallahu annabi ya faɗa to daga lokacin aka fara samun irin waɗannan makareta duk da basu yawa ba basu ba su mamaye ko ina ba amma an fara samun su daga lokaci shine abinda Muhammad ibn Sirin wani babban tabi'i cikin almajiran Abu Huraira yake cewa kanu la yasaluna anil isnad falamma waqa'at al fitna قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيأخذ من حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يأخذ من حديثهم wannan magana tashi tana cikin mukaddima ta sayi muslim muhammad ibn sirin yake cewa sahabbai sun kasance ba sa tambayar isnadi wato in ka kawo hadisi in sahabbai suka ji hadisi daga gurin dan uwansa sahabi ba sa tambayar ko wani zo gaya musu annabi ya ce ba sa tambayar shi isnadi gurin waye ji amma da aka samu fitinar kashi sayyidina usman shine yake cewa ma waqatil fitna da aka samu fitinar kashi sayyidina usman shekara 35 bayan hijira kalo sai sahabbai suka rika cewa sammula na ku faɗa mana sunayen mazajen ku wato waɗanda suka ji kuka ji hadisin daga wajensu yace sai a duba waɗanda suke mabiya sunna sai a karɓi hadisin sai a duba waɗanda suke mabiya bid'a sai a bar hadisinsu a cikin muqaddima ta sayi muslim akwai hikayar abdullahi dan abbas tare da wani da ake kira bushair ibn kab eh, al ko bushair al-adawi yake cewa ya zo gurin shi ka abin bushayar al'adawi ya zo gurin abdullahi dan abbas sai yake ce masa annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza abdullahi dan abbas ya rika kawar da kansa ya rika kawar da kansa sai yake cewa sai shi ka da bushayar abin ya ya shi mamaki shi tuni ban gane ba na ga ina gaya maka manzanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana kawar da kai waɗanda baka kawar da kai bai ka yarda da su ne waɗanda kawai kawar da kai su ne baka yadda da su ba ko kuma me ya faru to shine sai yake cewa sai abdullahi dan abbas yake ce masa mun kasance wato kafin wannan lokaci idan muka ji mutum ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mu kafa masa ido mu wato mu bada hankalin mu mu kasa kunnan mu mu da zuciyar mu domin mun san abin da zai faɗa maganar manzon Allah ce to amma da muka ga mutane sun kama bin kowace irin hanya walamma ban nasu saba wa zalul lam nakun lam nakun na akhudhu illa ma na'rif da muka ga mutane sun kama kowace irin hanya bi suke yi sai zama na ba wani hadisi da zamu karba sai wanda muka sani wato muka tantance gaskiyarsa to kaga tun lokacin sahabbai suka fara tantance gaskiyar abinda za a jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani lokacin an samu waɗanda suke yin ƙarya ɗin amma ba su yawa ba saboda annabi sallar alaihi wasallam da ce khairun nasu qarni ce sun malla summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum sai yace summa yafshul kadhib su mafi alkhairun mutane su ne mutanen da na rayu tare da su su sune sahabbai sannan wanda za su zo bayan su su ne tabi'ai sannan wanda za su zo bayan su su sune atba'ut tabi'in sai annabi ce sannan ƙarya sai ta fantsama kare kenan a lokacin tabi'ai da lokacin atba'u tabi'ina ko da akwai ƙarya amma bata fantsama ba shi yasa ke summa yafshul kadib sannan ƙarya ta fantsama ta warwatsu saboda haka ƙarya an fara yin ta tun bayan kashi sayyidina Usman aka fara samun masu makaryata suka fara jingina a nasarar suna da bai fada ba shekara 35 to amma kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan take sai bayan wucewar waɗannan ƙarni guda uku na farko na sabai sai na tabi'ai sai na atba'ut tabi'ina annabi yake sannan ƙarya ta fantsama to shine kuma ta fantsama to shine kuma aka samu malamai waɗanda su kuma Allah ya tayar da su domin su yi aikin kakkaɓe wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ne wanda da yana cikin matsayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi a cikin al'umma wato duka annabawa ba su samu wani matsayi irin wannan ba yanzu ba za ka taba samu wata magana ta annabi isa ba da isnadi tiryan tiryan hakan annabi isa ba za ka samu ba sai ka samu tsakanin mai jingina wa annabi isa din da magana sai ka samu tsakanin su ka samu wajen tazarar sama da shekara 100 to amma annabi sallallahu alaihi wasallam shine kawai Allah ta'ala ya sanya maganganunsa ya samar da waɗanda suke tsare su suke tace su suke kakkaɓe musu dukkan wata wata wani gurbin magana ko wata ƙarya da aka jingina masa saboda shi annabin ƙarshe ne bayan sa babu wani annabi shi yasa dole saƙon da ya zo da shi ya zama na Allah ta'ala ya bashi kulawa saboda maganganunsa su suke fassara wato maganganunsa da ayyukansa su suke fassara qur'ani in ya kasance maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su samu kulawa ba ubangiji bai tsare su ba to alqur'ani ma'anoninsa ba zama ba tsare ba tsare su ba tunda sai ya zama na kuma kowa yana fassara qur'ani yadda ya ga dama da san zuciya ba tare da ya dogara ko ya jingina da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a takaice dai a zamanin sahabbai an samu waɗanda suka rika yin ƙarya amma ba cikin sahabbai suke ba wasu ne daban waɗanda suka shigo musulunci da niyyar barna suka rika yin wannan kuma sahabbai sun yi ɗauki matakai kamar yadda kaji abdullahi ɗan abbas ya ce lokacin da muka ga mutane sun shiga kowane irin kwazazzabo da kowane irin kwari sai yin kasance ba ma karɓar magana sai wacce muka santa ta sako na gaba da ya zo daga nura ahmad joɗe wanda ke cewa malam ya hukuncin sallar mai yin waiwaye a cikin sallar tasa idan har ya yi waiwayen da ya raba shi da alƙibla gaba ɗaya wato ya kauce da jikinsa ya ma alƙibla sada saɓaci idan kuma a'a jikinsa yana fuskanta alƙibla amma ya juya kansa wannan ya aikata haramun annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa waiwaye a sallah wani kaso ne wani rabo ne shi ɗan yake cira daga cikin sallar bawa saboda ka iya yadda kai waiwaye a sallah iya irin rabon da shi ɗan ya samu a cikin sallar mutum da kuma rashin cikar sallar da aka in ka kuma kaucewa alƙibla da jikinka gaba ɗaya to wannan sallar ta ɓaci aminu haris wanda ke cewa malashin ya halatta mace ta shiga masallaci ta bi jan'i daga can baya to dama ai haka ne mace tana shiga masallaci tana bin jam'i kuma daman su sahunsu a baya yake kuma na ƙarshe na mata shine wanda yake shine wanda yake wato ainihin sahonsu na ƙarshe ne wanda yake mafi alkhairi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a ah, khairu sufufi rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha mafi alkhairin sahun maza shine na farko mafi sharri shine na karshe sannan mafi alkhairin sahun mata shine na karshe mafi sharri kuma shine na farko saboda haka ita mace dama a bayan masallaci suke a karshe kuma ake so daga karshe za su fara sahun ba sahun mata sahun maza yana fara da gaba amma sahun mata daga baya ake so daga farawa na'am to sai sakon sadiq haruna wanda ke cewa malam yaya matsayin karatun mata da suke a nesa da gida kuma can suke kwana ba tare da maharami ba don na ji akwai hadisin da ya yi haramcin tafiyar mace sai da maharaminta akwai bambanci tsakanin tafiya da kuma zama gurin karatu mutum da yasa take karatu a wani guri mai nisa ya sa ta a cikin mota ya kai ta ko wani maharaminta ya kai ta in ya kai ta can shi kenan kaga gaba ta yi tafiya ba a cikin halin tana kadaici dama abinda ba a so shine ta yi tafiya amma in akwai wanda zai kai ta akwai wanda zai dauko ta shikenan ba a samu sabawa ba nan malam mene menene kafarar mutumin da ya kade mutane biyar da mota kuma suka mutu daga abdullahi habib to kowane rai zaman kansa yake ba zai ce zai yi zai yi masa kafara kwaɗe kulalliya ba yadda Allah ta'ala ya ce a yi ba da diya haka ya ce a yi kafara wadiya kowane rai diyarsa ake bayarwa ba za ka ɗauki diya ka ce ga sanar su duka biyar ɗin a raba musu ba ta mutum ɗaya to haka ita ma ka fara haka ita ma fara za ka yi kowace kowane rai ne za ka yi masa ka fara saboda ka fara ta salwantar da rai ne bisa kuskure ah, don haka ba za ka duba ka ce ai ta fara ɗaya duk abin ya faru ba kowace rai za a yi mata kafararta ya so in ya kai kafarar mutum guda kana iya ka huta ka yi shaharai da mutu ta mutatabi'ai inda Allah ya faɗa watanni biyu a jejjere a jejjere sai ka huta kuma zuwa bayan wani lokaci sai kuma ka kuma dorawa haka har ka gama sai sako na gaba da ke cewa malam dan Allah karin bayani nake so akan wannan ayar da ke cewa lahu da'watul haqq walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa kabasitu kaffayhi ila ma'i yablu liyabluga fahu kuma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirin a fi dalal to ubangiji ta'ala nan yana faɗar wato eh, addinin waɗanda suke ba musulmi ba waɗanda suke kafirai ah, suna yin aikin banza ne ko wanda yake nema yake roƙo a gurin wani Allah ba a gurin Allah ba shi lahu da awatul Allah ta'ala shi yake da'awa shi yake da kira na gaskiya shine ka kirawo shi ka san ka kirawo wani abu da gaske kuma shine zaka kirawo shi ya baka shine yake da taskokin alkhairi gaba ɗaya a hannunsa ka zai wani lahi ka zai taskokin sammai da ƙasa duk na Allah ne mulkin ne shi yake bayarwa lahu da'awatul haqq wallazi la yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay wanda suke bautawa ba Allah ba ba za su yi ansa musu komai ba illa ka ba su duka faihi ilal ma'il ya fahu sai kamar mutumin da zai shimfiɗa zai zo ya samu tafkin ruwa ko rijiya ya rika mika hannunsa wai yana so ruwan ya taso har ya kai ga bakin shi amma huwa bi balighi kaga zai shekara dubu a gurin a haka ruwan nan ba zai taso ya kai bakin shi ba Allah ce to haka suke wanda duk zai je yana roƙon wani Allah ko yana bautar wani Allah da tunanin zai samu wani abu a gurin sa ko yana miƙa fatan sa da tsammanin sa zuwa ga wani Allah ya manta da Allah to daidai yake da mutumin da zai zo ya shimfuda wato zai zo ya tsaya akan rijiya ko akan teku ya rika shimfida hannunsa yana roko cewa ruwan ya taso ya shiga bakinsa ya sha ya koshi kaga wannan babu wauta da ta kai wannan mai yin wannan ko babu mahaukaci da ya kai sa in zai shekara dubu a haka haka zai ta zama ruwan nan ba zai taso ya shiga sa ba don yana yin abin da ba shi ne ya da abin da ya dace ba shi ne Allah ta'ala ya kwasanta waɗanda suke kiran wani Allah suna neman wani abu a gurin kamar mutumin da zai je gaban rijiya ne yana kiran ta bashi ruwa ya sha ba tare da ya nemo ya bi hanyar da ta dace ba Allah ce wa ma du'a ul kafirina illa fi balal wato addu'ar kafirai da roƙonsu na su kira wani ba Allah ba wannan cikin barna cikin bata ne kawai cikin duhu suke shi yasa ko su kansu kafiran in suka shiga cikin yunki sai su manta da wani ba Allah ba Allah suke idza rakibul fulka da Allah mukhlisina lahu da zarar suka shiga cikin jirgin ruwa jirgin ruwa ya fara kadawa da su ka ga halaka ga dangadan kwaro-kwaro su sai su manta da duk abin da suke kira ba Allah ba sai su dawo ah, sai su dawo Allah ta'ala kawai shi kadai suke kira don saboda a lokacin sassan in sun kirawo ba zai amfane su ba a lokacin da safwan ibn umayya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yi fatihu makka suka suka yayi kokarin guduwa cewa shi zai gudu ya je shiga jirgin ruwa suka shiga jirgin ruwa igiyar ruwa ta taso jirgi ya fara kadawa zai fi da mutane kowa yana ta kiran abin bautarsa sai su waɗanda suke matuƙa jirgin ruwa suka ce kunga a nan in ba allah shi kaɗai za ku kira mutu halaka za mu saura ka mu koma kawai mu kira allah shi kaɗai kowa ya ajiye abin da yake bautawa to daga wannan lokacin sai ga ah, to in haka ne ai ba wani dalilin da zai sa ba zai musulunta ba inda har abin da yake bauta mashi yana kiransa lokacin da yake cikin yalwa da cikin daɗi amma in ya shiga matsala ba zai shi ba zai amfane shi ba to ba ba dalilin da zai sa ba zai musulunta ba don haka sai ya fita bayan jirgi ya tsaya sai ya dawo ya zo ya gurin annabi sallallahu alaihi ya musulunta kuma musulunci sai ya amfane shi saboda haka su karan kansu sun san cewa wannan abin da suke shirme ne kawai sun suka zo cikin wata wahala ba wanda za su kira sai Allah haka wannan koyarwa ce ga musulmi cewa dukkan wani lintsi da wahala da yake ciki ya rika kiran Allah shi kadai kada ya kira wani ba Allah ba ko a cikin wani yanayi yake in yana nema ya nema wurin Allah shi ne zai amfanar da shi shi zai ba shi zai hana shi shi yasa cikin addu'o'in da annabi yake koyarwa ga mai sallah in ya gama sai Allahumma la mani alima tsaita wa la mu'ti lima mana'ta a la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd ya ubangiji babu mai bayar da abin da ka hana kuma babu mai hana abin da ka bayar ما يفتح الله للناس من رحمة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك له لها wanda duk Allah ta'ala ya bude masa rahama to babu wanda ya isa rike wa ma yusik fala mursila lahu min ba'di wanda kuma abinda Allah ya rike to ba kuma wanda zai saki shi yace zai bayar bayan Allah ta'ala saboda haka musulmi ko da yaushe rika wannan shine tsantsan tauridi sai sakon Muhammad Sani Ahmad Rijal Lemon da ke cewa malam wace ce Asma'u binta Abubakar to ya faɗe ta kowace ce asma'u ita ce yar abubakar siddiq yar abubakar siddiq yaya take ga aisha radiyallahu ta'ala anha mahaifiyarta ana kiranta kutaila duk da ita mahaifiyarta bata musulunta ba amma ita da gidan sai na abubakar gabaɗe sun musulunta mahaifiyarta sun rabu da sai na abubakar tun kafin musulunci ba ka ta musulinta kuma ta kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin hijira ta taimaka wajen shirya kayayyakin da annabi sallallahu alaihi wasallama da mahaifinta Abubakar za su hijira da shi a nan ne ma ta samu wani lakabi da ake kiranta zatun nitaqai wato mai kyalle biyu mai zani biyu lokacin da aka zo ta shirya kayan abinci sai kasance ba ta samu tsumman da za ta kulle bakin abin da ba eh, abin da ta zuba abincin a ciki sai ta zaninta da ciki daura sai ta yaga shi biyu sai ta daura rabi rabi kuma ta daura wannan abincin da shi daga lokacin ake kiranta nika ne, wato kamar mai kyalle guda biyu ko mai zani biyu to ita ce mahaifiyar abdullahi bin zubair lokacin da aka yi hijira tana dauke da cikinsa bayan an yi hijira a kafin ta zo hijira sahabbai da suka yi hijira ba wani wanda ya samu karuwar ɗa sai ake cewa ai ai matan musulmi duk gaba ɗaya sun zama sun zama bakararai ba su haihuwa to sai gashi kuma da ta yi hijira sai gashi ta haifi ta haifi ɗanta abdullahi ɗanta abdullahi bin zubar shi ne awwal mauludin filistin ta haifi ba da hijira ko awwal mauludin ba da hijira bayan an yi hijira shi ne sahabin farko ko shine yaron farko da aka haifa ita ce wadda da shi abdullahi zubair ita ce wadda ubanta sahabi kakanta sahabi danta sahabi kaga ubanta abokan sahabi mahaifin abokan abu kuhafa sahabi danta abdullahi ibn zubair sahabi saboda ka danta sahabi ita sahabi babanta sahabi kakanta kakanta sahabi ba a taba samun wani gida abin nan da ya hada irin wannan da da da da da uwa da uba da kaka duk gaba daya sahabbai dukkan su sahabbai ba a samu wannan ba sai wannan sai wannan gida na abubakar siddiq wanda ita asma ta yi tsawon rai har lokacin da aka kashe danta abdullahi bin zubair lokacin da hajjaj ibn sakafi ya kashe shi lokacin tana da rai idan ta je ta gama gawarsa bayan ya kashe shi a lokacin ta tsufa sosai dan ta haura dari a lokacin shekarunta ta abin ta rasu shi bayan kashe abdullahi ibn zubair da 'yan kwanaki shekara saba'in da uku bayan hijira wanda ita ce asma bint abubakar ke sako na gaba da ke cewa malam na ga wasu sukan daga hannu bayan zaman istiraha a sallah shin yin hakan daidai ne ana nufin za su tashi tsaye za a tashi tsaye akwai hadisan da suka zama ana iya daga hannu duk da cewa ba ba sunna ce muakkada ba ba ko da yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba mm, za su tashi tsaye amma ba wai in ya taso daga sujjada ya zauna ya daga hannu kuma in zai tashi kuma daga hannu ba a'a wannan daga hannun guda ɗaya ne shine na tashin in ya daga to kuma zai kuma daga ba in zai tashi kai ya daga biyu a nan mutum ne ya saba wa iyayensa har suka rasu suna fushi da shi shi a kowace hanya da zai bi domin samun gafara? abu shi ne ya ci gaba da yi musu addu'a yana nema musu gafara ko yaushe ba dare ba rana da sanda ya tana su ya musu addu'a bayan sallah cikin sallah ya yi azumi ya je umara ya je hajji ya yi wani aikin alkhairi tana so ya musu addu'a ya rika roƙa musu Allah ta'ala gafara sannan ya ci gaba da kyautata ma waɗanda ya san suna kyautata musu lokacin suna da rai kamar wasu 'yan uwansu ko abokansu ya ci gaba da yin wannan sannan kuma tsakaninsa da ubangiji ya ci gaba da neman gafara da neman yafiya daga ubangijinsa akan abubuwan da ya a baya wannan ya rika musu sadaka yana roƙon Allah ta'ala ya sadar musu da ladan wannan to taƙila waɗannan abubuwa dukan aka je gaban ubangiji su ciki wannan abin ya cece shi duba da cewa bayan su ya kyautata ya yi ihsani wannan ya zama ya amfane shi yayin da suka tsaya gaba ga ubangiji domin yin hisabi sai takon musa ibrahim wanda ke cewa malamin shin akwai bambanci tsakanin shaidanu ko kuma tsakanin shaidan iblis da kuma aljani to kalma aljani halitta ce halitta ita ce aljani daga cikin aljanu aka samu iblis wato ba dukkan wani aljani ne iblis ba iblis da aljani ya ce ko? Hmm, shaidan iblis da kuma aljani to kalmar iblis shi iblis shi ne uban aljanun gaba daya ce illa iblis aba kana min minar jini fa an amri rabbi iblis shine uban su wasu shi shine ogan gaba ɗaya shine babban su iljin kuma wani halittar ce a ciki akwai mutanen kirki akwai mutanen da ba na kirki ba akwai wanda suka yi imani suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam suka karbi shiriyarsa kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labari a suratul ahqaf وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا أجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا هذا أنا yana biya mana aljanu waɗanda suka yi imani haka cikin aljanu akwai salihuna akwai akwai salihuna akwai duna zalika waɗanda ba mutanen kirki ba sai su kunna tsara'ika qidada kuma hanyoyi ne daban-daban akwai na kirki akwai musulmi akwai musulmi fasikai akwai musulmi salihai akwai kafirai akwai yahudu akwai nasara akwai komai da ka sani a cikin mutane su ma akwai a cikin su sauraka ba duka wani aljani ne yake shaidani ba shaidani shine wanda ya nisa daga bin Allah wanda ya bar hanyar Allah Allah ta'ala ya la'ance shi wannan shine shaydani daga ciki kuma kalmar shaydan wannan ba wai kawai cikin aljanu ake samu a cikin mutane duk wanda ya bar hanyar Allah to ne ya zama shaydan shi yasa Allah ta'ala ya ce kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni haka kowane annabi muka sanya masa makiya shaydanun mutane da aljanu saboda a cikin shaydanu akwai a cikin mutane akwai shaiɗanu a cikin aljanu akwai shaydanu ta kalmar shaidan tana nufin duk wani wanda yake yayi nisa da hanyar Allah ya bijirewa Allah ya ki bin umarnin Allah ya yadda ya bi iblis to shaiɗan shaidan ne sawa'un a cikin aljanu yake ko a cikin mutane yake saboda kalmar iblis tana nufin shi uban ogan gaba ɗaya wannan shi madugun tafiyar shi ne iblis waɗanda suka bi shi cikin aljanu ko cikin mutane waɗanda su ne shayafi su ne shaidanu sannan kuma aljin kalmar aljin ita kuma tana nufin kamar kace mutane a cikin mutane kuma akwai na kirki akwai wanda ba na kirki ba sai sakon samir sabo wanda ke cewa malam ya matsayin jinkirin da liman kan yi a ruku'u don wasu su zo su riske sallah to ba za ce ya yi laifi ba ko ya abin nan amma kamata ya tsawaita raka'a ta farko yana su su sallah ah, annabi sallallahu alaihi ya kasance kan tsawaita rakoyin farko don waɗanda suke ko alwala ba su gama ba ko wanda suke nisa su ƙara so masallaci kamar da liman zai yi ruku'u kai ya mai da wani al'adarsa shine duk sanda ya ruku'u ya daɗe nan ka daɗe a ruku'u wanda zai fi jin jiki ma sama da tsayuwa wani eh, ya ku ya dina arko ya fi wahala sama da yadda yake a tsaye saboda haka inda zai yi ba a cewa sallarsa ta yi ba ta yi daidai ba amma kai ya mai da wannan al'adarsa kuma mutane kan su ɗauka wannan wani abu ne da haƙƙinsu ne a kan liman don wani za ka ga in ya zo shigo masallaci ko ya ta gyaran murya wanda mai ya san cewa ya shigo ko inda makulli a hannun ya ta kada makullin ko rika buga kafarsa da karfi wai liman kai ya dago fa to inda liman din zai dago sai ya ji wani abu a ransa kamar limamin nan mugunta ce da shi ya fa ji motsi na fa masa alama to duk wannan baya daga cikin kai da ka zo sallah to akai ka zo ka zo cikin nutsuwa ka zo bisakinati wal waqar ka zo da nutsuwa amma in ka zo kana buga kafarka a kasa kana wasa da makullanka kana ta wani kalmomi la ilawai liman cewa kana baya wannan ba ko karkajin wani haƙƙi ya liman a lokacin kada ya ɗago faga kana ko karkajin damuwa in ya ɗago cewa ya sare maka da haƙƙinka saboda bakin ciki wannan ba daidai ba malam Allah ya kare raro duka-duka a nan maka ƙarshen shirin a wannan rana ta ladi sai dai za ku iya ƙara sauraron shirye-shiryen guda biyu na biyu da na yau a ranakun talata da alhamis da misalin karfe biyu na rana kuma za ku iya koda a akan lambobin wayar da aka saba dai na 0706 shida biyar biyar ko kuma sifiri bakwai sifiri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma kan sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku ko kuma cikin mu na imel a fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma ta dandalin na sada zumunta na facebook a shafin mu na fatin rahama a wajen sashen addinin musulunci na gidan rediyo rahama farin cikin al'umma da kiyar yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zangona fm a ce malami wanda ya sami damar amsa muku ku a dr sheik muhammad sani umar rijal lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano sai bashir idris ungogo wanda ya tattara mana sautin akan na'ura ana tsegar hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما